Sura 101 Al-Qari'a Smak svijeta Meka 11 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Al-Qari'a Smak svijeta Ma al-Qari'a Šta je smak svijeta? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ I šta ti znaš o smaku svijeta? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštarkani. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ A planine kao šarena vuna iščupana. Fa amma man thakulat mawazinu. Onaj u koga njegova dijela budu teška. Fa huwa fi išati radija. U ugodnu životu će živjeti. Wa amma man khaffat mawazinu. A onaj u koga njegova dijela budu lahka. Fa ummuhu هاوية boravište će mu bezdan biti. وما أدراك ما هي A znaš li ti šta će to biti? نار حامية Vatra užarena.